Dum hela nokto bela argente pasis lum la tuta bosco muta sin banis en la lum, cai crome in arome fresciga ond de lag provarmo, varmo sin banis post la tag. Cinino nefeino, cun corpo pulsa sang, la granda jam ravanta knabino mengci ang. El core sen pudore regis nur silent, cae vante vipante in scipe tolistent, și crie tut pasie cun iuna salta dans provoche amovocie proponis sin, șanț se preme circau prene nuniu captus min, cun juro cae plezuro ali mi donus min. Ha ha! In solo monologo provigis van, char ardo de rigardo shin gvatis dum laban. Ies supre ien colubre sur ricia branci, inside amavide trovigis iam fianĉ, pelata de soldata taĉmento del tiran, hazarde sin garde, la sin cascianta van. Per salto e l'alto li falis teren nun, post criso del surpriso pro prompto del plenum, sen spire, tamen mire rigardis meng ciang. Proflamo ardamo icbolis scia sang. iuge ne rifuge decidis sci prissi. Iunulo el nebulo mi donas min al vi. Plei bela e ciangela fina sorciarav, mi core vin adore, jen igis via sclavo. Confese, char necesse, nun devas diri mi, pelato de la fato, cai orfa estas mi. Tre time, sed intime, mi nun demandas vin. Ciu fide, fato spite, vi prenus edzo min? Ne grave che senhave aperis vi por svat, por ciam amo nin iam cun ligis per la fat. Virinoi du patrinoi educis ame min, en domoi du, du homoi dorlotis patre min, ili por iubili ce estos parencar, dis jure vorto iure nin faros unu par. Dum gaia nocto maia, sub lun radia rid, ien nia par pasia, iam ce lunua vid, e camis tiel flamis en fairo del viv gioi che eble sentis febre sin crocias voi al voi, cae sorte dia forte cunigios gis nirvan, trarifoi rifoi de cent de meng ciang cae van. Granda estis gioio en naibarai heimoi, sango tui pli verve pulsis en la veinoi, duque patraj paroi vete sin preparis, por la geedzigio veran pompon faris, pimpae lampionoi, flagoi cae girlandoi pendis inter arboi, flirtis sur mur randoi, venis la gastaro sin vestinta prince, venis musicistoi famai, tut province. Meng Chiang impresis fiancino bela, jen tulipe rugia, jen lilie hela, char si tre amata estis ia de ciu, do de a festo restis for neniu. ai parenzaro, amicinoi corai, venis alla urbo el villagioi forai, tintis per tintiloi, faifis per hoboio, gis plafone saltis ciu pro la gioio. La fiancio van mem, alt stature rava, shainis por virinoi cororabe brava, Ciu en brodita vesto del fiancio ne aspectis tia kia sur la brancio. La blanc barba pastro benoprege ridis, ĉar plibelan paron li neniam vidis. Sin neniu sentis dum festeno orfo, nur sur fora branĉo grakis nigra corvo. Cai subite viro al fiancio montre cum stentora vocio cris fulmotondre. Van, imperiestro si huang? țin focas. Tiel nenige nur la fato mocas. Dum lin cenis estro del soldata roto por conduci lin al trono del despoto, rosoi del viv gioio velcis, cae postlasis penson cor haltigan. Mort en domon fáceis.